Ba, dila, hilaite bat eta erdi, abesatu dute, bil eta garbi, uh, ala recherche de site zidela eta eskolerian. Azketako site hori, uh, eh, etxiko bita, helduen maiatza amostian. Iduriz, uh, bileku bi site badira gure herrian. Ta, ta nahi zutean ikusteko baliatzen ahal zuzten ez, site horiek hartako bildu gira kampaino proprekin, hor, uh, joan den ikusteko zeiten ahalzen uh, eh, eh, ikusteko. Erritar guziak gomitatia dira, ikusteko uh, ze iten alden uh, eh, zitorien uh, eh, ez usteko bildetak erbidi. Ba? Ez du nahi eta gure herrian egin izan dadin eta undarkinen eta uh, leku hori. Eta aratsuntan behaz, beste elkarte bat montatuko duzue? Ez dakit zeinen duen, eh, behin txorik. Uh, behar nola behar bildu uh, defentsa busi bat uh,